Gramè, Plural of nouns An nou pratike Exercise A. Change the noun to the plural. Model 1 You hear. Pran liv la. You say. Pran liv yo. Model 2 You hear. Manyen yon plim. You say. Manyen plim. Let's continue one. Fèmen fenèt la. Fèmen fenèt yo. Two. Ouvri liv la. Ouvri liv yo. Three. Pran tablo a. Pran tablo yo. For. Depoze kaye a. Depoze kaye yo. Five. Pran yon kreyon. Pran kreyon. Six. Manyen yon règ. Manyen règ. 7. Pran yon chèz. Pran chèz. 8. Depoze drapo a. Depoze drapo yo. 9. Ouvri yon pòt. Ouvri pòt. 10. Fèmen kaye a. Fèmen kaye yo.